פרק כ"ט: ויוסף איוב שאת משלו ויאמר מי יתנני כירחי קדם כי מאלוה ישמרני בהילו לא נרו עלי ראשי לאורו אלך חושך כאשר הייתי בימי חורפי בסוד אלוה עלי אוהלי בעוד שדי עמדי סביבותי נערי, ברחוץ הליכי בחמה, וצור יצוק עמדי פלגי שמן. בצאתי שער עלי כרת, ברחוב אכין מושבי. ראוני נערים ונחבאו, ושישים קמו עמדו, שרים עצרו ונילים, וכף ישימו לפיהם. כל נגידים נחבאו, ולשונם לחיקם דבקה. כי אוזן שמעה ותאשרני, ועין ראתה ותעידני. כי אמלט עני משבע, ויתום ולא עוזר לו. ברכת עובד עלי תבוא, ולב אלמנה ארנין. צדק לבשתי וילבשני, כי מעיל וצניף משפטי. עיניים הייתי לעיוור ורגליים לפיסח אני. אב אנוכי לאביונים, וריב לא ידעתי אחקרהו. ואשברה מטלעות עבל, ומשיניו אשליך טרף. ואומר, עם קני אגבע, וכחול ארבה ימים. שורשי פתוח אלה מים, וטל ילין בקצירי. כבודי חדש עמדי, וקשתי בידי תחליף. לי שמעו ויחלו, וידמו למועצתי, אחרי דברי לא ישנו, ועלמו תטוף מילתי. וייחלו חמתר לי, ופיהם פערו למלקוש. אשחק עליהם לא יאמינו,